perdó per la petita per la petita interrupció és que porto, porto una mica de temps que no estic aquí als controls de als controls de Ràdio Rosco i i avui estem estem aquí estrenant, estrenant algunes coses eh, bueno, avui fer una, un programa una mica especial perquè de, estarem jo, Carlos de la cotxera de, de Horta y me, y me acompañará y me acompañará el señor Trias y faremos el que puder entre los dos ¿Qué tal, señor Trias? Después de la semana pasada que... Bueno, que el va explicar la seva experiencia el va la seva experiencia en el banyistes... a el, a Bueno, señor Trias, vaig a posar una cançó y us una mica, una mica en, en escena.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 Yo no soy, no soy gaira matinador, no? pero claro eh, al señor Obama que si ha arribat a Cuba, que si està per, per, el, eh, per la Habana Vieja, que si està visitant allò, que si està mirant un quadre que n'hi ha allà del, del president aquell que van, que van matar, Lincoln, potser? Li, Lincoln, aquell que, que, que, va, que era el president dels Estats Units de la zona nord. Sí, sí, correcte, correcte. I, i s'han quedat allà, la seu, ell i la seva dona, miran el cuadra y molan mirar porque estaba ya el cuadra y bueno, claro apago la tele y poso una mica la radio, y también lo matéis, que el señor va va, vaya ya, I, ah, pesad Bueno, total, que me he posat una mica de música y tal, y a, mí me ha dado molt veure el, tele, el Telenotícies. Doncs em poso el Telenotícies 80% del Telenoticias, que si Obama, que si no sé qué, eh, y después a las 4, que me agrada escuchar 1 dos tres quarts de lo matéis que si Obama, que si... Me, eh, sí, jo sé. Eh, a, a, aquesta nit som, somiaré en Obama, aquesta nit. Jo per mi que ara estaran por Cayo Coco, per allà fotent-se un banyito aquestos. I ma... Pinta. Escolta, jo dic una cosa, Carles, jo he viatjat, jo no he fet cap torre con Bori, home. Jo he estat a Estats Units, allà a Michigan, i he estat a Carolina del Sí, sí. Sí, usted araba como una persona normal y... sí, sí, sí, bueno, eso... <laughs> Sí, sí, porque allá tú... Sí. Pero no cal que un que a la sopa, no? Sí, la, comes con... Bueno, bueno, bueno, bueno. Pero ahora, bueno, Después de fe una mica de coña y tal, Bueno, a ver si es normalizan una mica las relaciones A, ver a, ver si es es li deixen de fer la guerra econòmica a Cuba i que Cuba desenvolupi el seu sistema polític, el que vulgui, el poble, El ritme ja tenen, no? Ritme tenen, clima tenen. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs després de, després de fer d'haver fet aquesta petita introducció i com avui és un... clar, perquè estem més o menys de festes tothom està de vacances menys nosaltres <laughs> bueno, mirarem de posar mirarem de posar una mica més de música cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de cuatro señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción. Venga, ahora Nema a, en un grupo, en un grupo que me agrada mucho, que es diu Extremoduro, ...y Nema puso una canción que es diu El pájaro azul. Bueno, pues estamos aquí hoy porque nos hemos enterado de que hay una gente que se llama el pájaro azul, que dicen que no se identifican con ningún sistema ideológico, ni político, ni religioso. Y eso nos gusta porque es lo que nos pasa a nosotros, siempre. Vamos a tocar una canción que no tiene nombre, así que como estamos aquí le vamos a llamar hoy, le vamos a llamar el pájaro azul mismo y luego ya otro día ya veremos cómo la llamamos. Esperamos que os guste. momento de algo falla. Ahora sí. que quiero averiguando a mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas. Ni la Virgen María, ninguna ideología, pero si sirve de algo gracias. Hasta siempre. Gracias. Bueno, doncs... Li, li, li, li ha agradat la cançó? Molt, molt, molt, molt. Un ritme, escolta, afro-cubano... No, aquest no, home. <laughs> aquest és... Es, es, espera un moment, a veure, se, senyor Trias, a veure, torni a parlar, és que em sembla... A veure, torni. Ara, ara, prova'm. Un, ah. dos, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, ara, És que, ara, mira, ara, ara, ara, ara, que demanar perdó Vostè, Trias, per començar, vostè, senyor Trias, per començar, i l'audiència, perquè porto no sé quant temps sense, sense venir a la ràdio i llavors eh, eh, me, me, en tinc que reciclar una mica. T'acosta, t'acosta. Jo, si vols, jo aprendré una mica, per si un dia falleu, el o no ve, pues que pugui jo començar el programa, no? <laughs> Jo ja controlo una mica els mandos i ja diria jo de bones tardes, rusqueros i rusqueres, Bueno, un, bueno, que parla el Carles. Vinga. Un, un senyor com vostè que és metge, jo crec que no tenia cap problema perquè eh, ser metge no arriba a qualsevol a metge. O sigui, que jo crec que no tindria vostè cap problema en aprendre això en, en un parell de, de tardes. Estic completament segur. Home, si tenim que reanimar aquesta taula, la tenim complicada, eh? perquè és una taula que no la veieu, però una de cables aquí que, bueno, bueno, es té que ser enginyer tècnic per, per entendre això. Però, bueno, jo em fixo per si un dia tinc que fotre-li mà. Bueno, doncs, senyor, senyor Trias, eh, tenim, novetats, eh, tenim novetats judicials a l'empresa. Sí. Un tema bomba, no? M'heu dit que... Sí, un... sí, és un tema bomba. A veure, no sé si se'n recordarà, eh, si se'n recordarà vostè que eh, tres sindicalistes van van usar la seva influència per ficar eh, famílies directes, germà, concretament ger, germà, fill i filla. I no, i germana. Eh, van usar el seu, la seva influència per, per ficar eh, aquests tres sindicalistes d'autobusos per ficar els seus famílies directes a Metro. Li sona aquesta història? Home, sona, sona, una, una història d'enxufe, no?, que, que es diu... Clar, i ho van fer en tanta barra, o sigui, ho van fer eh, perquè en aquesta promoció, per dir-ho d'alguna manera, que no va haver cap procés de selecció, només entraven quatre persones. I resulta que les, el, les, les tres, que les altres provar. tres, el seu cognom, que eren cognoms destacats dintre del sindicalisme, i estaven allà un, de, un darrere de l'altre i clar, va haver-hi algú de la CGT de Metro que, va, que ho va veure i va començar a tirar del fil. I, bueno, i quan, em va, quan ens va arribar la informació, eh, va parlar amb Sandra Puig, a la, a la nostra abogada, que ens ho guanya tot, eh? El és una crac, sí. És una crac, que, eh? aquesta. És una dona que... que... Sí, sí, sí, sí, la tenia que conèixer. No, no, no, no la conec. No la conec, no, però podia invitar-la, convidar-la aquí un dia al programa. Home. Doncs és, és, una, és una... Per si de cas algun dia jo la necessito, <laughs> perquè jo vull tornar a l'alcaldia i a lo millor pues, la, la fitxo, no? Sí, sí, sí, no, doncs fa, fa, faria un, un, un bon fitxatge. Però a, a, a aquesta dona ens ho guanya tot. Ens ho guanya l'entrepà, ens guanya els plusos d'estiu, eh, en, eh, guanya la remissió de l'Andreu de Cabo... Eh, bueno, bueno. Això, això és massa llarg, si guanya aquesta, perquè aquesta gent la fotran a la grajola o no, Carles? Com ho veus tu? Bueno, home, que d'això surti una condena més alta de dos anys... No crec, mm, no? No crec. Bueno, no crec. Tampoc és per, per no crec. la grajola, però home a l'ensofat, a la família, això no es fa, home, això no es fa. Això no es fa. Jo, si fos ara alcalde, això no hagués passat, home, perquè jo hagués posat uns exàmens legals, no?, i aprovi qui aprovi. I, bueno, i en consta que, el, que el, un, un dels afectats, el senyor Miguel Arias, mecànic de la nostra empresa, mecànic de la nit, però que mai, va, que, que mai treballa de nit. Bueno, no, no treballa ni de nit, ni de dia, ni de tarda. Ah, no? No, no, no, no, no, no, no treballa ni un sol dia a l'any. I cobra a final de mes, sí, home? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hòstia, quin xollo, no? I, bueno, fa les vacances quan li rota i cap aquí, cap allà, bueno, un... <coughs> una, una manera de veure una mica informal, no? Sí, sí, té bula papal, que es diu, ah. no? Pot fer això, no? Ah, exactament. Seria Bu correcte aquesta Bula papal. Bula papal, hòstia, sí. m'agrada. M'agrada. Que maca, aquesta palabra, que maca. O sigui, aquí, aquest àries té bula papal, no? Eh, Diem? doncs aquest àries, quan la querella es va arxivar, perquè es va arxivar, ara, ara l'explicaré una mica, es reia, es reia, ja, ja, ja, ja, ja, ja, mira que és de CCT, que li han tirat cap enrere la, la, la denúncia penal, la querella criminal, eh, per, per, per parlar exactament, el rei, Doncs ara potser no reus tant. Bueno, llavors, la història comença que eh, de, des de la sessió sindical de Metro veuen això, ens fan arribar la informació, això, tot el comitè d'empresa de Metro, incluïda la UGT, ho porta l'inspector de treball. L'inspector de treball eh, dona la raó a les parts sindicals, eh, o sigui, un jutge... Un, perdó, un... Eh, eh, uh, ara no em surt el nom, me cago en dena. Un fiscal? No, un inspector de treball. Un inspector. un inspector de treball ja ha dit que això està mal fet. I li va, pisar, li va posar una petita multa a l'empresa de 600 euros. Eh, és Caldavilla, això és Caldavilla. <laughs> Sí, sí. Home, 600 euros, escolta. Home, vostè què? Eh, suposo que els comptes de TMB els ha vist, doncs 600 euros no... no. Això, això dona per fer unes tapilles sí, i sí, unes sí. cerveses, per celebrar algun, alguna cosa. Bueno, i llavors, eh, de, però des de la sessió sindical d'autobusos van valorar si això era factible portar-ho cap endavant via judicial i la, i la, la, la nostra advocada ho va veure factible. Ah, llavors, això eh, arriba al, al, tri al tribunal, al jutjat d'instrucció número 24. I la, la dona que està allà eh, diu que no, no, que no admet a tràmit tantes coses, diu perquè hi ha un, un inspector de treball ja, diguem-ne, ha, ha dit que això estava mal fet, ha posat una multa i que no cal remenar més la cosa. Doncs, I llavors, després d'això, Sandra Puig fa el recurs. El recurs al Tribunal Superior de Justícia, <clears throat> perdó, a l'Audiència Provincial, de, a l'Audiència Provincial de Barcelona. I allà, a l'Audiència Provincial de Barcelona, han dit que eh, aquesta causa té motius més que de sobres per tirar cap endavant. Eh, llavors, Evident, la, la, la sentència és de 8 pàgines i, evidentment, no la llegiré sencera, no? Eh, eh, però llegiré algunes parts d'aquesta. En concret, la, la sentència aquesta parla de prevaricació administrativa, articles 404 i 405 del Codi Penal. Del Codi Penal. Això, poca broma, eh? Poca broma, poca broma. Poca broma. La querellada, en la que la querellada en su condición de responsable de la unidad de selección e identificación de TMB, en el mes <coughs> de julio de 2015 procedió a contratar a cuatro personas con carácter temporal para prestar servicios como agentes de atención al cliente en el centro de atención al cliente y en el departamento de logística, ventas y recaudación de metro. Sin que previamente se publicitara una convocatoria interna que es procedimiento para la cobertura de dichos puestos de trabajo, conforme a los acuerdos que regulan el procedimiento de para las contrataciones, pues, pues de para las contrataciones de la denominada bolsa de verano. Acuerdos que se citan y recogen en la documentación adjunta a la querella. Estos hechos motivaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo que, realizadas las averiguaciones pertinentes en el ámbito administrativo, emitió informe con fecha 25 del 9 del 2015 en el que, entre otras decisiones, se propone iniciar procedimiento sancionador por una infracción administrativa en el orden social. Se produce además la circunstancia de que tres de las cuatro personas contratadas son familiares directos, hermana, hija e hijo de otros trabajadores de la EMT. Bueno, EMT. EMT eh, e MT es, a, Madrid, pero ve, es igual. TMB. TMB. TMB o AMB, pero bueno, en, en aquel caso TMB. Y que, ostentan, y que ostentan cargos en distintos sindicatos de los que forman parte trabajadores de la empresa. Y, y como, como directiva, eh, responsable responsable de a concepción Pardo buje deu ser una casualitat, no? Sí. Han aprovat tota la família perquè la família estudia unida, no? I com han estudiat el temari, doncs pues mira, van aprovar tots. El fill, la filla, el germà... Clar, clar, potser té part de raó en el que diu, perquè clar, són dos d'UGT i un del CIT, que, que tenen molt bona relació, doncs potser clar. es van ajuntar... Clar, van estudiar junts, van, van, van fer el trident, van juntar i van dir, anem a estudiar, va, que aprovarem. I mira, han aprovat, oh, escolta, a ah, lo millor han tingut sort, no? Eh, i és, a, a, ja ho dirà el jutge. Ara, ara bona conya, un delegat del CIT a la, a la, a la cotxera de, de Pablo Díez va dir que s'han han aprovat eren perquè eren els més preparats. Però és que el problema és que no van passar cap procés de selecció. <laughs> Clar, va entrar per la via directa, no? Allò, línia recta, no? Sempre diuen que la, la distància més curta no? és la línia recta, doncs pues això han fet. Han dit, vinga, entreu per aquí i ja esteu dins, tu. Y ya Si se destapa el pollo, ya veurem. bueno, continúa una mica La, querella, con la, con la abundante documental aportada con la misma, recoge como hechos fundamentales la contratación realizada de cuatro personas, tres de ellas con directas vinculaciones familiares, realizada por la mercantil de titularidad pública, sin que del informe realizado por la Inspección de Trabajo aparezcan explicaciones mínimamente suficientes de los motivos por los que, en los hechos enjuiciados, no se realizó una publicación de la convocatoria y de las citadas vacantes temporales, o un ofrecimiento al personal relevista conforme al contenido de los acuerdos suscritos por la empresa y la representación de los trabajadores. Resulta destacable, en las conclusiones alcanzadas en el informe de la Inspección de Trabajo, que no constan ni han sido aportados por la empresa contratante los motivos por los que, con relación a las citadas contrataciones, no se cumplieron con las previsiones de los acuerdos alcanzados con relación a la denominada bolsa de verano. Bueno, línea recta, que ha dibujado. vostè que no van dir que están a la bolsa, Per no molestar, no? no, Perquè diran, estan treballant al seu, al seu metro, doncs pues no molestem aquests nois, no? Ja agafem aquests tres, que semblen macos, i, I, i els posem, tu. I, no, i que venen amb pedigrí, i que venen amb pedigrí. I venen amb pedigrí, Clar, i, són, i són ja coneguts, de, de, de, de, de, fin, de fan allò del trident i tot, bueno, doncs pues, escolta, i els de més, pues, escolta, per què dir els més? Si, si, si és una tonteria, són tres contratillos que, bueno, <laughs> però mira, escolta... Desde luego, eso eh, es terrible. Eh? Bueno, y para acabar, eso que o de lo que ya citaban es és, diguem de lo que eh, acaba siendo el que es la sentencia en sí Parte dispositiva. La sala Cuerda estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la sección sindical de la CGT en TMB contra el auto de fecha 25 de noviembre de 2015 <coughs> En em pica la gola avui, eh? Será la primavera, la floració... Será, serà perquè el templo està una mica fotut y deu usted que estás pillat, estás pillat. Así como contra el posterior auto de fecha 9 del 1 del 2016, que desestima el recurso de reforma y en los que se acuerda no admitir a trámite la querella presentada por el procurador señor Sanz López en, representación de la sección sindical de CGT en TMB. Y, en consecuencia, revocamos dicha resolución y mandamos que se acuerde la admisión a trámite de la querella interpuesta por la parte apelante, incoando el procedimiento penal que corresponda en el que se acuerden y practiquen cuantas diligencias sean precisas para la averiguación y esclarecimiento de los hechos. aclareciment de los hechos. Home, és fundamental això, Carles. Si no, això sembla, sembla que estem en un país de, de, de, de, de com es diu allò, de, de, de patxanga, no? Home. Va, eh, a, a vegades sembla que estiguin en un país de patxanga, però... A vegades sembla que això, sembla, eh, aquesta, aquest país semblarà, no sé, un país d'aquestos caribenyos, cony. Sí, no? Xufismos, aquí, però què és això, home? No, no, amb mi això no passava, eh? Bueno, si passava, pues... I si passava, vostè mirava cap a un altre costat. Jo no m'entero perquè, escolta, tenia moltes coses al cap ah, per fer. Clar, clar, clar, clar, clar. Sempre te surt, com diu la Rita, sempre te surt algun rana. Eh? <coughs> Dic la de València, eh? aquesta, que no, que no s'enterava de res, tampoc. Bueno, pues, escolta, que fort, no? O sigui, que estem de judici, no? I quan és això? Quan... No. Encara. Encara. Encara no tenim data, no? Encara no tenim data, Eh... Vols Sí, sí, una mica d'aigua, sí, sisplau. <laughs> Aigua, eh? No, aquí no tenim cervesa ni res. Eh? <laughs> Beguem aigua de, del Pirineu. Eh? De moment no hi ha data. El que sí que i que sí que els, el recomano a aquests tres personatges que vagin buscar una, un apocat perquè ho necessitaran. Home, i bo, jo crec que bo perquè aviam com justifiquen això, no? És un problema. L'Idonside aquell ja no, ja no ve, no? Bueno, tu, tu ets molt jove i no el coneixies. Aquí, aquí, aquí perdoni, perdoni. L'Idonside era un advocat, però fa molts anys. Tu és que ets molt jove. Jo Va. ja soc, soc un home gran. Era un bon advocat aquell, eh? Que anava en cadira de rodes i guanyava tots els casos. Com la Sandra. Però, Ironside, Iron Ironside. Però aquest, que era un advocat de la part dels treballadors era, ah. era una pel·lícula americana. I era ah, una, una pel·lícula americana. Sí, i era un advocat que el tio guanyava tot. Era un cas difícil i deies, aquest no el guanyava, però se'l guanyava, escolta, com la Sandra vostra. <laughs> Aquesta nena, tu, la tinc que conèixer, eh? perquè dona por, eh? Espero que no em demandeu a mi per res, perquè estaria perdut. Doncs, doncs, doncs si li sembla, posem una mica més, més de música. Té, té, té alguna proposta? Algú? Home, ja que està Obama al Caribe jo posaria alguna cosa així. Què tens per aquí de ritmo afrocubano? Tens alguna o què? No tinc res, però n'hi ha una cosa que es, diu, que es diu YouTube, que és una biblioteca que vol... Que... Ah, clar, YouTube, eh, home. Sí, sí, allà, allà el que busquis, el que busquis ho trobes pues posa algo, no sé, que, que, algo así caribeny, no? Sí, sí. Que estem aquí pim-pam-pam. Hem posat el comandante Che Guevara abans. A veure, tenim aquí, tenim aquí, tenim aquí... Home, ja que és la notícia del dia, no?, que està l'Obama. A l'Obama toca... Què, toca l'Obama? Ah, no, que era el Clinton, que tocava la guitarra, sembla. Una, una trompeta, podria ser? O potser toqui la trompeta. Home, doncs si ve a Espanya podíem fer una jam session amb l'Obama i... i algun company d'aquí de TMB que també toca alguna cosa. Que m'he enterat jo. Ah, ah sí? A veure. Sí, sí, sí, sí. A veure què tenim per aquí. Con las mejores Calla. prestaciones en frenada. Bueno, bueno, l'anunci aquest... Eh. Home, jo puc fer una mica la introducció. llegó papá. ¿Qué es soy yo. Bé, doncs, eh, garcía, hem una mica de salseta, salseta de la bona cubana. Eh? Mi negroncito, mi molatita, mi trigañita? <laughs> Escolte una cosa, señor Yo yo es que... Eh, era, una cosa que le volvía a preguntar, porque... Pero claro, ahora es... Eh, bueno, es que tener un embulito a Madrid de la... <sighs> Yo yo es que no sé, ya ya ya facha Y els y y ah, pues la meva mara pero la, la meva Mara Extremadura, Badajoz, y... ¿Y qué? ¿Y eso cómo Y tal, y pascual. Ostras, pero la, eh, com es reia, no? Dels, que, aquí a Catalunya n'hi ha i l'escup CUP, que tenen a agafar ah, pels sous sí, sí, sí. a Artur Mas, i quin espectacle s'està donant a, aquí a Catalunya, perquè el que té que fer la Generalitat és constituir-se el govern i començar a governar, i fer lleis i no sé què. I, i, bueno, i l'espectacle a Madrid, ah, eh, eh, eh, a part de que està durant molt, mel de, molt més de temps... Que, Home, estan però, desgovernats. Eh, Això de Madrid eh, és una cosa terrible, eh? terrible. Però... Sí, sí, jo ara em ric, perquè, escolta, aquí ens deien això, això es deia, no? Aquí hi havia si formeu govern aquí? Oh, escolta, i vosaltres què? Truqueu-vos, home, que si no em truca el Pablo, que si truco al, Pedro i Pedro i Pablo, i comuniquen, escolta, el Rajoy que no truca, per què no truca el Rajoy? Sí, eh, aquí no truca ningú, però a sobre li fot la bronca a tothom. No truca ningú perquè deu tindre una tarifa cara, el tio raca, no? I diu, pues que em truquin a mi, no? Pues cony, truca i paga la trucada. No tens un pack d'aquestos que... Limitació de, de trucades, home. No, no, lo d'Espanya és una cosa, un cachondeo, eh? Jo no sé si presentar-me, perquè, escolta, estic jubilat, però encara podia fer de president d'Espanya doncs, 4 o 5 anys. Si no us poseu d'acord vosaltres, ja... No, no, és terrible això de Madrid, eh? No és, ter és terrible, és terrible. Eh, no sé com acabarem, si és que acabarem. No, i, no, millor no, eh... perquè ara faran eleccions, sí. tornarà a sortir el mateix i, i, i tornarem, bueno, jo no sé, si, si veureu a un president nou a Espanya abans que em mori, no sé. No sé, no sé, sí, sí, sí. sí. Això, Carles, bueno, no sé. Bueno, i, i, i Ah, em sembla que, que, a, que a Bèlgica van estar, van estar una vegada dos anys sense constituir govern i Sí, sí, sí. dius ara? Dos sí, anys? dos anys, però tampoc anys? es va desintegrar res, eh? No, no. Ah, no, no. no, no la, la, la gent continuava fent la seva vida, eh? Això és perill, eh? Aviam si la, la gent es dona compte de que sense govern es pot funcionar i, escolta, convertirem Espanya en una anarquia total, això. A vosaltres us agradaria això, eh, de la CGT. Ja, ja, ja, us, ja us vaig coneguent jo, eh. Això seria un desmadre, no? Sense govern Home, vostè, i que, que el una país persona... funcionés, tu. Seria collonant, això. Home, per, clar, per vostè, que és una persona d'orga, doncs clar, no ho veuria... No, no, no, no vostè no, home, veu... jo volia que no, no, no. no. Mm. Ja n'hi ha de sorda amb aquesta senyora que tenim aquí. Sí, que és l'Ancolau, no? Que és l'Ancolau, que em va fotre l'Ajuntament, escolta, el 2015 es presenta la senyora aquesta i me'l fot per, per, quan, un, per, sí, per, un, per un edil sí. més que jo, home. Sí, I però... van pactar amb de d'esquerra i, clar, em van fotre fora, no? I vostè que Esquerra li fes això suposo que li va, que li va fer molt Home, de mal, no? no això no, va no, ser no. una patada, un cop al fetge, no? Em van donar, perquè, escolta, pacta amb la Colau i el senyor Trias, que havia sortit i que jo estava fent una gestió, bueno, lo de canviar se'n diràs que tal, però ja vaig recular, home. I us vaig tornar la paga, eh, quan us la vaig quitar. Sí, eh, s'ha de eh, reconèixer, s'ha de reconèixer. El mercader me l'ha dit a vegades, i dic, mercader, però te la vaig tornar o no? Bueno, però ja sabeu. Però sí, sí, em van fotre fora i, escolta, em van fer... En eh, fi, ara ja estic, mira, estic bé, ja, ja ho tinc assumit, sí. però estic ja el que està fent aquesta dona i no sé on arribarem, eh? L'altre la, la, dia eh, eh posició us vau posar en bloc Sembla que les CUP els, va, els, els vareu deixar de costat, però per dir-li a aquesta senyora que el tramvia no, no és la prioritat de Barcelona, no? No, no, no, jo ja vaig dir amb busos, busos elèctrics, home. Està, però que, que, que pesadeta que està aquesta senyora en el tema. Jo no sé què passa amb el tramvia, escolta. És una febre a tota Europa. Jo vaig estar a part Europa fa uns anys. Sí. Escolta, tramvies per tot arreu. Sí. Però no sé, aquí no faria falta, ja tenim tramvia, home és millor el metro, no? Sí. A la zona franca perquè podeu anar a la cotxera correcte, a correcte, treballar a vosaltres. Correcte, correcte, correcte. Perquè jo ja no treballo, jo a mi m'és igual, ja si n'hi ha tramvia o... Jo ja estic passejant pels carrers, però vosaltres necessiteu el metro, home, a la zona franca. Senyora ai, ai, Colau, ai. posi el seu metro, home. Això, això senyora Ai, dona. Bueno, parlem una mica d'actualitat sindical a l'empresa. Eh, fa pocs dies eh, va sortir una sentència eh, eh, una sentència sobre una cosa a nivell europeu que es diu Cash Look. Es veu que un comercial, eh, un comercial anglès eh, va portar als, als tribunals que durant el temps de vacances no li pagaven una sèrie de, plus, de, plusos, de plusos variables que ell, eh, que ell creia que, que se'ls se havia d'abonar. I aquesta sentència, diguem-ne, li va donar la raó i a, i a, i a més ha creat com una mena de jurisprudència a nivell europeu. Llavors, segurament l'empresa recorri, segurament l'empresa recorri, però què ens aporta aquesta sentència? Que en principi, eh, bueno, si la recorda, doncs l'únic que farà és allargar una mica més el procés, no? Però eh, en vacacions, què, què, què cobrarem? eh, cobraran el, el plus dissabte treballat. O sigui, es farà com, un, com, com una mena de mitja dels dissabtes que, treba, que has treballat i al mes que estiguis de vacances doncs se, se t'abonarà aquest plus. Eh, el mateix per festiu treballat. Eh, el mateix per compensació per incidències del servei. O sigui, si a tu en aquest, en aquest període que estiguis de vacances t'hagués tocat treballar 23 dies, per dir alguna cosa, doncs cobraràs els 10 minuts de, de compensació per incidències. El promís de les hores de presència i, en principi, això s'ha de fer eh, en caràcter... De, bueno, en principi no, s'ha de fer en caràcter retroactiu des de l'any 2014. I això, més o menys, eh, més o menys, eh, acabaria sent una quantitat eh, que serien uns 325 euros bruts. Bruts. Si això no triers, sap una cosa? Digues, les Degas. Això ja arriba al que s'havia aconseguit el trident en la negociació, eh? Home, clar, i sense fer vaga, no? Ni res, no? Ni home, res. Home. No, no. Amb això us ha tocat la loteria, clar. Sí, sí. I Però... serien 2014, 2015, 2015, i si no arriba abans d'aquest any, sí. 2016, no? I això ja es quedaria per, per, per, tota... el, tota... per tota la vida, diguem-ne. Molt bé, molt bé, molt bé. No, no, si n'hi ha dret a cobrar això, n'hi ha dret. O sigui, vostè a pesar d'haver sigut alcalde i, Home, està, està d'acord. Home, estic d'acord. Sí. És que els treballadors tenen que cobrar el que els toca, no? Ah. Si toca per llei, doncs se li paga. El que passa que a vegades les empreses pues, s'equivoquen, a lo millor pues, la direcció de TMB no sabia això sí, i, sí, i ara sí. pues, us ho pagarà molt gustosament, home, segur que no recorreixen ni res. I, bueno, i el que ha de fer vostè quan, quan veia a la Colau, dir-li, no, si t'acudeix, recorre això. Paga-ho ja! Home, clar, jo suposo que aquesta senyora... Jo ara quan surti d'aquí me passaré per la plaça, Sant Jaume, uh -huh. i trucaré. N'hi ha un policia allà a la porta, que ja em coneix, home, sí, perquè jo sí. he sigut... Li diré, Paco, escolta, està la, està la Colau, que vull parlar amb ella. I si no està, la trucaré demà, home, perquè tinc el mòbil, eh? Sí. Passa que no li envio WhatsApp ni res, perquè, escolta, no, que no vull confiances amb aquesta dona que em va treure l'alcaldia, i... però I la trucaré això. per dir-li no recorreixis això, eh, nena, perquè perquè aquests nois te muntaran una vaga que, de tres pares de, de collons, si es pot dir, perquè estem en horari infantil, me sembla. No? Bueno, anem a posar una mica més de salseta. Vinga, i... música, para un tubo. bueno, doncs pues escolta'm, aquests calerons, mira podeu anar a sopar, fer un soparet a la Barcelona. Senyor, doncs, senyor Trias, eh, tenim alguna, tenim alguna novetat de cara, de cara a la setmana de després de, de després de la Setmana Santa? Eh, te, te, tenint, no, és que no sé si vostè ho sap, que el Trident, junt amb la direcció d'empresa, han arribat a dos preacords ah, Vale, vale, deixa'm fer memòria, escolta, perquè... Sí, el sí, sí, sí, són eh. els, els tres... Eh, són los cocos, no? Sí, UGT sí, i sí. altres que diuen sit. Sí. Com li dius al, al, al gos, quan vols que senti, li diu sit, sit, no? Són, eh, eh, eh sí, hòstia, ara se m'ha corregut, mira. Més Ospa, <laughs> quina gràcia. <laughs> No, vale, vale. Té sentit de l'humor vostè, eh? Home, clar, ah, l'humor és molt important, Carles, molt, molt, molt. Algun dia us explicaré aquí una anècdota d'un cap d'any que vaig fer, però ara, un altre dia, ja parlarem al Ramiro. Clar, va, l'humor és el que mou la vida una mica. Així teniu novetats, no? Sí, doncs llavors, a, eh, a, a, aquests, aquests sindicats que són un allargament de la direcció empresarial, perquè són, o sigui, són el braç de l'empresa Mm. És el braç extensible, no? Extensible, exactament. Ah, exactament, comprant, compren, compren. Per això ve una mica lo de familiars i coses d'aquestes. Ah, exacte, tot va relacionat. Tot ah, va... Ara, ara, ara. ara. Ah. Tot, tot cuina, no?, eh, mm. amb aquesta olla que es diu, vale, vale, vale, vale. Mm. ja, ja, ja <laughs> m'estàs posant al corrent d'això, d'aquests lios. Doncs llavors, a, a, aquesta gent han arribat dues vegades a un preacord en la direcció. I les dues vegades aquest preacord l'han sotmès a referèndum. I les dues vegades... Cap darrere. Cap endarrere. Ja, ja m'ho va dir el Mercader l'altre ah, dia. Ah, el Mercader sí, t'ho va comentar. Sí, sí, sí. sí dos sí. vegades van anar a votar, diu, i els treballadors doncs, van bé, van retirar aquest, aquest preacord, no, no, no van acceptar. Per, perquè era una, un preacord molt favorable per a l'empresa i molt, molt, molt pel favorable per als nostres interessos, no? Vale, vale. O sigui, no, Perquè... us, agra no us agradava, no? No, no, no, no, no, no, no. Eh, però no només, ja no és el tema salarial, és que n'hi ha tantes coses en, el, en temes socials que, que, es queden, que es queden en l'aire que no, home, això és inacceptable. A no ser, a veure, bu, li posaré un exemple, vostè que és metge, li posaré un exemple. Li sona això de la incapacitat sobrevinguda? Has sí, sí, sí, sí, sí, sí, últimament està molt, de, molt vogue diguéssim, sí, sí. Doncs... A, a, a, o sigui, vas doncs, a l'ICAP i diuen que, que, que, estàs que, estàs, per... que estàs apte per treballar, no? I l'empresa et diu que no estàs apte? Home, Ostres. però això no pot ser. Eh? Això no pot ser. Doncs sap, sap vostè com ho ha solucionat el Trident? Com? No em digui. El Trident diu que té un pacte verbal en l'empresa que, no que no acomiadarà a ningú per aquestes circumstàncies. Home, això està bé, però és un pacte verbal. Verbal. Verbal. O sigui, no està escrit. No està escrit en, en lloc. Hòstima, noi, això... Ojo, eh? Ojo al dato, perquè U, això... Vostè, si fos jo, què faria? Signaria Home, que pre... Diria que sí a que preacord? O sigui, o sigui que si... O, o sigui, si dintre dos dies despedeixen algú, tu aniries allà i li diries, escolta, que, que me vas dir que no despediríeu a ningú i l'altre diria, ah, oh, però on està escrit això, no? I ja tenim el liu, no? Clar, no, clar, no, clar. no, no, no, no, no. Ja, ja veig que ho, que ho, ho van tenent, ho van tenent. Home, això se, se té que escriure i firmar, perquè si després, donde dije Diego, ¿Donde digo, digo, digo, digo, digo, <laughs> dijo, o eso. Donde dije digo, digo Diego. Digo Diego. ahora, ara, ara l'has clavat. Hòstia, pues no, no, no, no m'agrada això. Verbal? Verbal. Aquello de te lo juro por, por, por mis niños que no despediría ninguno. Home, això no es fa així, home. O en una servilleta de pa... De paper, com, mira, lo, lo, lo del Messi, lo no? Del Messi. Home, podríeu haver firmat a, a, aquesta clàusula amb una servilleta en el bar Pepe, que està aquí al costat per aquí, per al Raval, i anem allà al bar i diu, mira, no despedirà ningú. Firmado bar Pepe la servilleta. <laughs> Això valdria més que de paraula, escolta. Doncs aquesta és la situació. Allá ah, Borans, el día 31, o el, el, el Comité del Empresa, empresa, el señor Urbano, eh, va enviar un documento a la empresa demanant que es tornés a reunir ah. la Comisión negociadora, ya que per segunda vegada els treballadors havien que no al preacord. Home, yo digo una cosa, eh? dicho aquell de la tercera va la vençuda, no? Aviam si aquesta ya la... la, bueno, ja soluciona el problema. Seria la tercera, no? Ja? Seria la tercera. Seria la bueno, tercera. el tercer referèndum, si arribeu a fer el referèndum. Bueno, jo, a mi em consta, em consta que un treballador li va preguntar a, a un d'aquests del Trident, li va preguntar, escolta, eh, si, la segona vegada, si el segon referèndum també surt que no, fareu un tercer? I saps què li va contestar? Pues, pues, pues que sí, no? Segur. Li va contestar, és clar! <laughs> I, I quatre, i sis referèndums, i bueno, com a l'Estat, anem a votar cada dos mesos, farem referèndums. Això és, una, això és per tornar-se boig, home. O sigui, a la tercera té que anar a la vençuda, home, no podeu fer quatre referèndums o cinc, perquè la plantilla se cansarà d'anar a votar. Doncs... Bueno, pues aviam si teniu sol el dia... El dia, quin dia és? Dius? És el dijous 31 reunió no? de, de la comissió negociadora si, si us fa falta un, un, interme, un com es diu un mitjancer d'aquestos... Sí, és que... Perquè teniu o sea, aquest home... O, sí, ten, tenint un, un mediador que es diu Raül Ballestín. Ballestín es diu. Raül eh? Ballestín. A veure, jo no tinc res contra aquest home, no? però des de CGT li han dit que, sisplau, que marxi, perquè és un incòmode. Ah, sí? Sí, sí, sí. No, no fa el treball bé. No, no, no, no és un mindonguís. És un mindonguís. I llavors, des de CGT li han demanat, sisplau, que marxi. I... Que no molesti, almenys. Que no, no molesti. I, home, senyor Trias, si vostè s'ofereix... Home, jo si voleu i no me'n feu matinar molt perquè, escolta, jo sóc un home gran i no sí. m'aixeco... Però bueno, o al revés, no em feu plegar molt tard perquè jo tinc que anar a casa a sopar, sóc un home gran i però podia fer de, de, bueno, de, de intentar fer, fer estar al mig i aviam si, sí, home, jo, jo m'ofereixo. Vostè s'ofereix. Bueno, matinar, matinar, no sé matinar molt. Crec que s'acostuma a començar sobre les 10. I ah. després ah. feu, feu parets per fer un cafè, després sí. feu un altre per Re fer un bocadillo... Recessos, es diu. Ah, recessos. Sí, sí, sí. Vale, sí. Vale. sí, sí, sí. I, home, i reunions fins a altes hores de la matinada. Home, de, de tant en tant n'hi ha alguna, però no és lo normal. No és lo bueno, normal. mentre tingui autobús per tornar a casa, a que agafi l'últim bus que va a Sarrià... Bueno, però perquè... també hi ha bus nocturns, si arriba un home... Home, però sóc un home gran, home, per, caminar pel carrer, eh? no sigui Però, que, que... O sigui, si, si, si vostès... Jo m'ofereix, si, home. Si vostè ho fes millor que el Raúl Ballestín, cosa que no és molt difícil, jo crec que els treballadors d'autobusos es portarien un bon record del senyor Trias. Doncs pues vinga, noi, jo parlo amb la direcció del sindicat i si sí, voleu, sí. jo, perquè el mercader no el tinc aquí, el telèfon deu estar de vacances, el tio. Sí, eh? em sembla que sí, em sembla que està... Què, tio? Què, sí, tio? Sí. Bueno, ja, records, eh, mercader, si m'escolta. Sí, sí, sí pues jo m'ofereixo, home, Carla. si voleu doncs... jo vaig allà i intentaré que aquesta negociació arribi a bon port. Doncs la paraula està agafada, senyor Trias. Vinga, pues ja em direu alguna cosa, eh? Ja tens el meu mòbil, m'envies un WhatsApp el dia que vulguis. Eh? Jo estic a, a totes hores. Doncs, bueno, doncs mica en mica... Eh, uh, se nos ha passat el temps ja. Eh? Mica en mica, i clar, avui estaven vostè i jo sols, Bueno, ha sigut un dia especial, però mira, ja ens ha passat l'horeta, eh? Estàvem vostè i jo sols, tampoc n'hi havia moltes, moltes notícies, no. però, bueno, jo crec que en un era el, Home, el, està el bé. no? Hem el... posat musiqueta i hem fet una mica de ritmo afrocaribeño. Ah, afrocaribeño. Que està molt bé. I ha de disfrutar, no? Ara faràs vacances tu uns dies? O... No, jo no? Toc, eh, de fet, eh, o sigui, em toca treballar demà, eh, dimecres, dijous, em toca treballar eh, els... Clar, jo és que estic al grup 72. Li explico que és això del grup 72? No, no, mal no explicat, mal vale. explicat ja que els companys... Eh, bueno, em toca, eh, la qüestió és que em toca treballar divendres eh, sant i dilluns de Pasqua. Però bueno, bueno. Com, que, com que jo no sóc religiós, entre vostè i jo, no té gaire importància. Eh? Jo el que vull Clar. treure'm de sobre els set, set dies obligatoris en festiu que tinc que, que treballar. M'he tret de sobre i, jo tampoc sortiré a fer la passió ni no? res d'això. No, no, ah, no. no, clar, que és que vostè, té, vostè és del sector socialdemòcrata de CiU. Clar, clar, home, jo no, no, no, això, jo d'anar a cantar saetes i tot això, no, home, per favor. Jo estaré a caseta, m'aniré uns dies fora, aquí a, aquí a, a, a prop, a descansar i sí, ja tornaré el, sí. el dia 29 i vinga, i si tenim que negociar, manos a l'obra ja. Eh? <laughs> doncs, senyor Trias, un plaer, com sempre. Gràcies, Carles, a tu. aquí té sempre les portes obertes, els micros oberts, i... <laughs> bueno, pues gràcies a tot i salut als rosqueros i rosqueres. Doncs fins la setmana que ve, que, que jo crec que Ramiro ja, ja estarà aquí de tornada. Molt bé, doncs pues gràcies, Carles, vinga. Vinga. Adeu a tothom. Tu que desperté